першого разу. Розрізану навпіл чимало рибину з довгим гострим носом. Риба була зовсім свіжа. Здавалося, її перетнуло десь на гострому камені, хоч Ірина й знала, що такого статися не могло. В морі ніхто не купався, хоч у ясні дні декілька пляжників, сховавшись від вітру за скелі, хапали у шезлонгах скупі вже майже зимові сонячні промені. Побувати на Адріатиці і не скупатися, сказав Василь Васильович. А що ж я розповідатиму в Києві? Він роздягся і шубовснув зі скелі в розбурхане море. Вода, мабуть, обпекла його, але він таки проплив чималеньке коло. Його голова мелькала поміж пінявих грибенів. І Ірина не на жарт злякалася, кликала його. Німці дивилися з балкона і сміялися. Наступного дня Василь Васильович не зміг встати з ліжка. Він сказав Ірині, що, мабуть, застудився. Насправді ж у нього боліло в боці десь глибоко в шлунку, в кишках. Боліла ножова рана. Диво. Рани від осколків позатухали назавжди, а ця час від часу обзивалася. Це була майже тривіальна історія, тривіальна, як жартував він рана, але боліла вона якось особливо спалахувала несподівано, а потім ніби свердив, угвинчувався бік і буравився далі до кишок. Запопав він її чотири роки тому. Ірина тоді вчилася на курсах англійської мови, додому приходила пізно, і він майже кожного вечора ходив її зустрічати до трамвайної зупинки, бо й ліхтарів тоді над дорогою понад озером не було. Він пішов стежкою навпрошки і раптом почув жіночий скрик. На краю лісопарку буяли справжнісінькі хащі, клени акація, бузок і ожина, навіть лісова крушина та жостір. Колись там було кладовище, якесь купецьке чи дворянське. Його закрили незадовго до війни. Пам'ятники поваляли і повивозили але чимало їх лежало в траві й досі. Туди часто ходили закохані, їх мов би, притягувало щось. А може, й притягувало насправді. Любов найповніше розкривається біля смерті. Вона й почувається там найтривкіше і грається в безсмертя. Біля неї вона ж найкраще випробовує себе на вірність та безстрашність. Але цей скрик був розпачливий, хоч і короткий. Тищенкові вчулося рятуйте. Він побіг кривлястою стежкою, розсовуючи густе віття. Світив місяць. Кошлаті тіні каштанів і грабів падали в дерезу і губилися в ній. На краю невеличкої галявинки де ще недавно стояла хатинка колишнього кладовищенського сторожа, а потім там жили дід з бабою, котрі тримали невелику пасіку і продавали на куренівці мед. На могильному камені сиділи хлопець і дівчина. Зовсім юні. Це Василь Васильович побачив навіть при світлі місяця. А довкола стояло четверо молодиків. Вони не почули його ходи, і Тищенко зупинився. Молодики казали несусвітенну гидоту. Вони знущалися вульгарно і витончено. Може, вони провокували на бійку хлопчину? Та куди там? Застуканий у цих хащах, мабуть, знаючи, чого коштуватиме йому захист. Той сидів, нахиливши голову, і його обличчя було схоже на обличчя мерця.